Керхи Сабани Сабани, анкай баян театра. Из ан ерзем херем выл матура. Выл шамалтайба ан Асту ун ешіне ан Николай Шелепим. Чывашла да калашмаш, ванни де астумаш. Чыришын загайны жав, червиле булны жав. Константин Иванов. Варжа пітнеренбе виже çул читрре. Пурныш пиде вырағын бұлінде самайлана бұшларя, Анны Ивановна хватерінше де лародару улшынче. пюрде пюрдете принех юзаттарче, Шерне жүрече янагезем вырынне шиннезем лартарче, Квагарны хывыл перенезіне гларза, шире перенезем хуртарче, Шулдыргана матчахым изіне хестерче, баса басса губалатарче, тегехенде матчада квагарас шук. Пүртте дарлас щуук, чүреже яна кезінже, шыв кюленсе тарас щук, урайын жинге сиве чаба щук. Кымагаран да тедім духас щук. Малданхи пүлім аслыланжы, тем чухлі вырын ешынаган пызы карчана коридора кыларчыш, ун вырынне пәчік кой кылартрыш. Мұнар жешінші малдан пәчік нені жывырачым. Пызык нені віренсе тухса кайнаранба, хваттерде саламбипе пәчік нені шеш юлчыш. Карчык урхизине хваттере ярас темере. Хыйвыл кухнена пурын магушре. Койкине де ундах вырнаштаржы. Халенде унан май килж демеле. Магазинзен жетерлі абачимиш курынгала бушларя. Хак де чакрыш. Магазинда Пазар тады хак чагать вара. Шабах, анны Ивановна укшибе мнех туянза шидерень. Чуну срамалық кынавыл лукуша. Карчык пурбірех майбен ништергелит. Юр газапет сенех, пірреміш ежіл шотна шытны шытман, шүргі хұрткып шангыба пірлечерілзе духать выл. Карда юмеда вражынче шамрык фильтрейн дадать. Кайрахра хула баргезінже, Шывыхре варманда серде булдыран, тірлі кымба жырла бұштарать. Чучандалық ырлығы, юрлышынын пурлыхе тегелей шүтленбек бұлзам. Мен бухныне пазара газа судать, Ехелле те бедеть. Хэнь де суд малых табурынын. Ну май кирлі ана пітшін жына. Кайык кежек пәжіккен сықсақ тұран аттеші. Анны Иваннан пәчікше шулма жырла де бур. Волда бұлентегінзе житні хужалыға самай хэн Карчыкын мие, шырулмие, кубысты хыяре. Хулари ытты талах карчыксен пурны жебе танаштарас пулзан, Анны Иванна ябық пурна темеле мар. Шиде жетме бурны да вдам деме юразан, он бұрнышне вара аптрамаш теме де булать пуль. Халя, вар жығышынғы евір жылсынче, пұрлы жуқлы пұрныжын шайы веші жавнашқал. Ялана хаваслы калашса кулныне. Пуринбеде ұжы кымылы, тарават пулныне лазан, Анна Ивановна пызык чонлы, чыдымлы оптимистка демелі. Анжақ тахай өмірінже Хура журы не пайдах курнавал, ну май түсе хуйхи сухине шыннақ дартман жеш. Хай жінжен пиді захалгала Мен мен шукши унын пызық чыринже, степне нигамдан затеп чимень. Каржык тәрлі жимеш, эмель күрігізем пуштармашы вықри вармана кайза Візене сутма зутма пазара, кына жүрет. Үтті вхытне вара кухны рах тормаш Темень пешереть, ожалать, тебедеть, тварлать. Саламбине немінде тударашын мар. Эзе херім лайх верень кына, халхи верень мен херарым канвал ран техничкыран болдыр. Элек те теттем херарыма вучах падын жен. Шупшыдығын жен малара хиртермен. Она хам лайх пледеп, сана білмесум мастып, дед хушыран, тем замантыра шуғы жағайны бек бұлзам. Хваттерде пурынаган студентка зіне Взем батни батне бараган юлдажы зіне де деть. дед. Чында, ачисем не хурать хуратвал візіне. Миже ырва пăхса усраман вăл. Миже студентда е наш шапла юратса жінмен. Анчах тілешсен врензе дуғашы де, шунажызем тереклензе житні кайық чіппізем евірлі, хынықны еваран таштадық савы жеші. Аслы шыршывын тағыш күтесі зінжі жүреші қабіздем. Мұндарын Анна Иванна візіне шабақ ятламаш. Мәндавын, кашнин хайын жүлі, кашнин хайын ириге, ораскаля тілейім. Анна Ивановна падінже кашсырейн пухын майоратны жамрықсын жінчілайжы хулара жүгінде. Взен бұрны жінчеде ұлжыну зен бұлгаларыш. Бұзық ненаба казакова, Институт петерсетухнах ышшын и де района за техникішне яжыш. Савнезіне куытлаши күрендермере, уйрым бұрын забығар еппін пред жылдалық. Тутлы, южи, көперіншін пысык экзамен болы. Пәрбәрінзір бұрынмалайық бұлзан, Пірбірне савман, пәрбәрінзір бұрынма майжук бұлзан, хыда юрадат бір, дері Казаков. Казаков. Вал рах ішлемей улать пуль, течі муза. Унын аше ялгужалық министерствен жешлет. Ун бек пызык ішлел араган зем хызен ажызіне хуларақ аганчы. Анжақ казаков керек мінлі района ярзанда колхоза каймаха вас пульжем. Пызык нені суйлана жехт вас унын. Піре арманалла, тепре варманалла бұлзан, пірамітлішім е бұлдыр дері Семен Саланов хыын ялінчей сатра әшлейді. Унчинчен хачасынче ырлаза Анатолий Алмазов консерваторире тыватымыш курсра вренеть. Унын хышпыр юризіне концертсенче юрлаща, радиоуба паныйде булгалать. Муза любимого пединститутра вренме брақса, музыка училищіне күчірі. Артист бұлза пызы хулаземдырық шүреме әмет түдірі. Пәр бір калайға сінже, учительге пычықса бұрынасым жүк дері. Леон Верьялов учительден дұқса вренме келже, Вұл университет пәдереймені кейін шавынба ана ял енебех, ялхужалық институтне вренме керет пуледетчіш. Анчах вұл пед института литература не келсе кечем. Саламбибе пәчекне натыва тамыш курсра вренешші. Шақ зінже саламби бұрны жінже бул бұл етмері демелі. Институтра пырмай вреню, әш, каникулзінже яла таврынзан, калех әш, вреню, паллах вренне эшлени хужра кинозине, театрзине, тірлерін вечерзине жүрене, кроссине, воскресниксине худшынна рада халықран уйрылман. Шабах унбурнышне тебір майлы шавырза яраган, е әмірі асыра юлаган әшсен пулзай итменчі. Күжал кергунне, кіске студентка бурны жінже шабах шавешсен пәрін тепри припылзай иртреш. Театр дезень мінле херчуне лыпқы пулдыр. Студентсем театра тұндығын кач каяшы. Кайран вара, бір-бір спектакль бірге візем әрнебех калажашы, тавлажашы, харбырғай шуғышне тюрек театра гун візем жын праздник пегех, уйрымақ вал янгысрақ студент нумай чырмав гюрейд. Мінле платья тұхынаси, шүже мінле тураза илемлетесі, елдақ візіне бұлғандарад. Саламби, Квагарчын куча чечеклі варым платье тұхынчы. Шүрі жевітне пуч давра игі хуч шергезе кыжыл туза шықрем. Мінле качы савынеші сана юратса, тері ұдарай мазра Анны Иванна. Господи, міне шкел хитре, Эбеде херчухне санран хюхім пулман бұлі. на сана кавак чечеклі кепе. Кужу земжіне унтезе үксе пушше хилемледет. Үт мадалайх мардаха, Ытла да хақлы ябала бұлма гу Пинденгех пуль хал укшиде пиде юнелзе кайрыде. Варжы вағыдынже базарда пір бухан шығыр, хывық пахуды шығыр, шәрденге жетірі. Вот пурын ман басу бібе. Пирен вағытра кунбек чаплы улбут ұлбут майризе амдағынна. Неп да, непмін земдечіш. Шавзе майризем дұғына бұшларыш. Халінде мен. Херарымзен де фу кирза, ерезен адыба жүрешші. Варжы жапла думландаржы. Ялзенжен чова, шармыз шубада бақ келешші. Шапла вал херім варжы дени. Ун хурлығы ялан чималданақ бірін еші халық шине, херарым жіне Кай Кажарта, куна мінле дуяндан херім. Манукшаба бек ябала туянасы бұлдар. Шалынбе хақлы ябала, легенде бұри вара. Милли, миллионер бұлвыл, калама да білеймерім. Мен миллионе, хамыр музара. Игі пішіне шар шаплы ділінне қарчық. Күмілі, уже иккен жавын музын. жешеш, шымыл ұслырақ пек фалхер. Ашы министр бұлын еппін. Министр ақмар бұлде, пызық вырындалар айды. Суду илю свинжем шапла бұлжав деп хамда. пелін еші ұштан... Тереде қаржық қымылсырын, калас сымахне каласа бідіреймезірек кухнена дұхры. Перін бек жын ұштан ұнбек хақлы жебуш туянма бұлдардыр. Уншын каласа бідерчі салам беқы ешінче. Кайрахпа шақ хақлы бужа муза барнизене, крептешін платина, пуржын тудыра, Ұлғынза да тарықсақывза пересе білмері. Халі уны өмінже пулас тіл бұлу мінле тіле күресе кетіні жеш бұжырғындаржы. Каныш памарям. Хер тегір жіне бұқса илжіде, кымылын елгішса күлжі. Вылгуш жізіне хурадашыншы, анжақ каржықран ваданза хуратмаря. Каплыбекте бұрышке, да хуратса жүремен дері. Вара, нені келесе кетсе вуламаларчы. Карчыкна чырмантарас мардезе кухнена темпі жерме тухрем. Пәжік неніба Вирьялов бірле келзе кечеш. Качы салам пахраде, пахраде, тілінзе хытныбек пульже. Үдарай мастып сана тереч унын чакыр күшізем. Хай немчін месір херумне бұрса, ына ташламачын небек пушне дайре, алыне меллін сабачы. Үдарай мастып сана, күжі бұшпа әзі тагамранда елемлі, лех унан кучесем. Саламби жавна онланжеде, хыне жапла юратнышында, качы ун умінже сыбайлы полнышында савынса кайры. Ларар Вильялов тешінші был. Анжак шак самантраху жаматранчынзе көрендерес келмері, ятранчын именче, шавынба ларар дере, ал алынчикнеки не хупса ашкаба хучым. Вирьялов шлепкіне алрах тытря, подаранчак Макинтош аргине кышта шеклере, ларас вырына, унда тем таза мар ябала бурбек азырған пықса илжде, васкама зырларчы. Хурабастон костюме жинжи куча курунман шүппе вірзе, шылза авытре. Ты чухне салампи жакна килдах сивлене болечи день. Анчах кежерына пиде савык, пиде лайық, унан не гамбада, не меншінде келмеш, Никамада ниміншінде тиргес келмейш. Шак самантра херғыне, ле юратны жінженде, камын юрада вәмінле пәдесі жінженде шутлашын булмаре. Кайрақпа хай үгінзе, юрадутыван аннимар, ама журивыл, тезе каласа да білмерем. Театравыл, пиде үрі кымылпа кайры. ашқа жимезір кайрар, ма жимезірек кайрар, тезе юльчы кухнера Анна Иванна. Шамрыксем тарават каржыга итлешінех пулмареш, абат шуғыжыю унбекчух. Театрда Верьялов хыне чынчын кавалер бек тұткаларе. Выл салам бибинина пальтызіне хывза жакма болышыре, херзіне чималдері деш ават бұрзалатре, концерт программи дупсабаджы, вара иге херхушинелар жиде Паллаганзіне жыраза ері тавра пықса елже. Хыйне заламлаганзіне мынгымылын мұнгымылын пуштайлы. Курыр әбі мінлерек сарбиге беларадым. Вирялов хый килленине пыдармазыр, салмби жүмнерек таянза, кайри ретрезем екмелек сывалаза қалады. Шындулны ложызем ял-ял, Кресли партере ялт вергеть. Вăлхăйн бархат евр çемче себе келленнепе, кышт курнышланарах, ытти чухнехинчен ачашра калашма тырышныне нина лайях сисреде кыштах йрреннепек пульчем. Саламби тіліне ништа жеге мезір, нимде азырғашын бұлмаре. Эбі даза да жамрық, хаваслы да телейлі, эбі хам бұлдарны даран сирейде телейлі товаттым, тері бірмай унын илемлі ұжасыне. Саламби чири театрда ялан кыгырдулы сикнен туйнача Анжа кежір, театрда премеш бек вал пушех былғанадь. Ана кешр шак даган люстр земде, партерды, лоши зінчі, балкон земжінже студент семде, елдах-елдах хаваслын көрнаші. Малалла, чаржа вужылзанах сен жінче темлі азамлатынже курнза каясын кежер театрда шамрык талантсен концертже. Малдан шамрык артистсем, Тарханов ученикизем, ревизор, ыза була ингек, нарспи спектакльзен уйрымсы бігізіне выля забачыш. Візіне студентсем ывыш тубанезем ырадаган бұл ичен алы жупса саламларыш. хулара пурте шамрык артистсен пызык пулдарулы хишінчен савынса загалажачыш. Уйрымах візіне Борис Марков. Виктор Родионов, Вера Кузьмина оставыляны тыткна елечі. Музы візіне качса гайза ұрлатшым. Саламби пиді темлесе бұқсаларжы. Халықпа бірлік үлжіде, хурланжыде. Верьялов сцена жіне пахнын жен Саламбие знаря. Антракт вғыдын жевыл, херзіне хулізін жен ажашын духре шинзем хыжине бұқтыне сессегеленче, палакансыне хиреш пулзан мнашлан пуштай за саламларя, сыма шмаря. Салампия куй имендерчі бұлінде хер анагына сізешін бұлмаря. Пычымана, теревал валкачы гулінжін вежерінес шутпа. Туладуқса мабри, бри, иккіміш паячы сақпушлан мачха, халя адал херинче пиде романтична, кыштақ ұжылса жүребір, теревид Салампи унпа ушылса жүрешін мар. Халық өмінже алла алан тұдынса жүреме лайық мардан жеш тұқма келешілі. Нина тем замантра ташта бұрынза юлже. Кузем икі жех адыл херіне тұхреш. Аслы жив театр юнашарақ юқса вырдад. Хербегача чынғы жиран херінчі пірлаштыра терек айне бұрзады жеш. Вирьялов евіш карлық шіне таянжы де, тем жуғы кайза, тәттім адыл жіне сады жы. Ундан евырын сывласа Шак топпіл дурадын жейін әлік пір чаваш пәйчі шағын завилнедер. Есенина педі юратны был. Йылдағына подражать тоным. Саламби анай илтміш пулзахай нехтем Тірі сібе галазан, унын кәжір лес алғула әшін жинде азынас келмері. Чиринчи ұры туйымзене немле йывырхы барбада сірзе ярас келмері. Адал шинчен керхи учы шил верзень, вăл кăштах çуженни унан пульчче. Вильялов унăн хускановне сисрде çавындах макинтошипе хере ачашын хубырларя. Салампи шарламаря. Вал адал лешинче курăнакан шуды çине летин герзе бақса тем шухышларя. Салампи, терекатчы улень. Калыр леон, итледіп. Вулыр пәрбір лайық сывы. Кірге атыл шинчен келей юраду жінжен. Литфак студенчі шакна шешкетне дейін. был иккемеш худ иттармаря, учыса себе шүлі жирана янратса даячым. Адал, адал, шыржывам илеме, хумлан-хумлан сигеть умамра, каманчуне курасын иленме, камшуженме шак асло вайран. Артиспек пәдем жұнба галаган шамрак шынна, салампи неменче жарламазыр, ежылта кускалмазыр итлері. Качы шыпланзан, хер бір заман сымақчын мере, вара. Аннежім. Мінле лайық шырны. Камзавви. Хузангайны, курманшке унын кенегінше күнпекіне. Курма да бұлдарайман, халі курма да майжук. Мавара, валзавы, пиде лайық шырнышке. Пичетленесе пичетленеде Кайран ункенегізіне ана. Міншін. Биде бағасовашкиха, авторы вара, эбі білместіпші, биде қызықланса ғитрі студентка. Шок пуля. Эзер врене жүхне волчирнызіне шкул кіртме мар таштан тупса вуланышында, ешінна гдартнышында шкулдан кларзаяма бұлдардым. Мән жіндезен поэтне неде де вдыржичімі шубу шубущинны зембе, хузанга зембе пірлех айыплаза хупна шебере пущаны булным. Саламби тем ырмар хыбара сисех кырт-кырт тапма бушларя. Вадарышиччымы шула азаны ына сазардық шүжіндерчі. Мінлі узалыш туны варавыл. мағала мағаламастыр. Ун яче, хузанга ячбе юнажар янрана. Халяна азыммады грамала. Митта вашлейдешіна. Халық Қалықтышма хупна хупнана кайран шібіре сылқынай ана. Вуны жылдан таврынны чывылгайла. Шубашкара да Халық ташманы Қалықтышма недене саламбе чунне, небек чикнебек тарза гайры. Шақсыма нех ташты шебір сылкінже шухална аша Изерхы не курна дай. Мінлерек скервыл. Курна чбіре. Вадам бюлескер, сармайықла, кымылла, Йылғышса кулаган шын, хыйде сисмезірек мұқтанса каларе вирялов. Унан хер умінче, ба палашна туслашна шинбе курнас келіні, шапла вешкенленме хедіртірі. Анжа хый, ытла ширек вешкенленіне шав замантрак сисревал. ба палашса да, калашса да курны. Хыбынза изречу небе хер. Вирялов... Ағал гына хый вырынзыр вешкенленшін, хынығый үпкелешре, шеклензе үкре. Но каларар, эбі башывық курза калашны булзан, халі зерінбе бірле шүреймейн. Тіл бұлза калажай манда болыттым. Мәжінді да аплах, тілінші студентка. Вұл шавдерек азамлы хватпа турда турдачим. Унба курза калашны хышын урхибе курза калажас чим. Качы салғуланны бек пульчен. Ана ирікле нумайда ұстрамарыш. Каялла хілзі гайрыш. Унба паллашма туслашма әлгерін юлдаш семге, пушлық сем умнже айаба кечеш пулас. Мен плах. А мен мен жіне. Бір замақпа, халық ташманебе анжықлан. Саламби хайне такам кагырдан чышны бек туйре. Качы жумінчен каяла чаксатачы. Ытла йывыры, хырушы калар Леон. Аммень хыруши. Сакун жаплайы плать пулзан, эбі закуна херешмен калам. Эбі самана сывлы жібе сывладып. Пәдем хажат журнал халя, халық ташманезіне петлезе, ұлғанза жирать, вуламастырым. Хай бұжарны сыма хере келешменіне, хай политика темебе ұтла жала керзе кайныне сисне вирялов урхи небе ямалыне тавшырчы. Шаклыпка керхигаш Адал херинче салам бибек хербе политика жинжейн, темле халық тышмане зем жинжейн калайса ылдын вұхыда сая ямалай. Анжақ пір бұжарны хевре замах, хер жірене хыдақ бірзади врянде. Түсме жүгірі таржы. Халя саламбин мен бұр шуғышы каллех ашышыне Бури, шуги вал тенджаре, Бұр бұлзан, ашта хен шыша Азайлейчі талахаюл на мажоребе херне. Вуны ран неменлехы и бархнар жүк. Саламби, савнишім, әмірліхех юрададып, әмірліхех. Телекре бек туйыншы шухы на хере. Качысы тетемре тетімре нежи разаду приде, ына әмзе распек чуптуре. Саламби тене хыйын ыйынчен хыраса, ерінзе вранны бек пульже – Аллине кыдырт шеш тұртса илчі де, пальто кісіне чекре. Витне макентошны хулбу шешінчен сірсе ячы. Адягай атпыры. Сулғын күнда. Пірзімақ шеш салам бі. леон он елыны зазыба, ұндан тағына-тағына қаларе. Пулыр манын мажыр. Сире пірре күрзақ. ман ми. Пулыр манын. Саламби вырт шеш шаврынса, ун алынчен в де, театр енелі утре. Пір замантырақ унын пүшне тірлі Хр шавыржы. Хердемдерлі шутлаза илмейді Анчах пр шухышы те жыде пүштатыдынса юлмаре. Ужымлы Вильял в пек качы хайбе мажырланма ытни, темле те плхантарса ямаланде. Саламбижин кукетмен ябаламарчы. Леон тахшандан бахы юраты не сестерме дырыжачы. Анчах паян вăлкун çинчен тюре каларе. Хый мышырланма ишин çинчен те пілдерчі. Шавынба салампи малданлыха ним калама аптыраре. Ан пышырханыр. Мана черезірдезе ан шутлар. Эбізіре көш шеш піледіп. Кымыллы зірманба, сыбайла. Эбізіре немін жінте тергеме пілместіп. Тергес шудым да жүк. Шабақ сире сымақ пама бұлдараймастып халі. Тұқтас пулать манын вірінсе бідеречин, үншіншін калашма. Терехер немчін мезір пыраган вильялафа кыш чебадас шутпа. Кайран вара хый кыммыл патранны замантра, ним шутламазыр каланышын пиде үкенче. Кажарыр, если күрендердім бұлзан, тере Вильялов театру мінже. Эбе хама кешірден самай телейзіршін дезі шутладып. Кажар мана пардон. Шак такшан килішні пардон, Качы нумай вреннине, пызы культуралы некдарда гансымах, салам пиде музыба бірлі жапла жұтлачы. Халі ана пиде кулышла, міскенле лету сагайры. Хывынмалы білімре Верьялов нем булман бігех, саламби пальтыне хывза жақма болышлы. Концерт на берге зала кемелі алыға хупна. Шаванбака чехере, калле хулдан ажашындытса, иккімш шхуда илзе хыбарчы. Балкон жіне дұқмалыяла ғада пидірнемен. Шурма теттім залын піргітесінже, сәдел хушинче иккен сыраш ашы. Бұ фечетсізді концерт құрмазала кені бұлмалам. зінжен бәрі жилет кылла сара костюмлы, уразасыне илсе пушнешеклері де «О, верялчывашы, лео, верял!» тесе кышқырзаячы. Шавындақ сікседірза утраскер, Саламбибе Вирялов патнелелі бастатря. Візене алы барзады мазыр, сүделімне шавтсабыжы. Паллажыр, ку профессор деревал. Те жүтлізе, те чынлаза каларя, Саламби онланса хилеймере. Волхаличин унбек профессор пулине пальменче. Вирялов сырайшса рагадзине артисла пуштайря, кулгалаза алада сіре, вырысла калашматыдынче. Хутран зитре француз, немеш сымагезіне асын каларя. Профессор дени Хонжыр гушла самыр етем, херегелле шухарныскер, салампи не сыра келенчізем урла люпперін пықрыде, ларны томазар, томазыр, алапачы. алып ажы. Саламби, тері Вильялов, хердетні шепішін білдірзе, Акрамова. Да, тері профессор сымзабайнерлезе. Да, интересно. Бальзагын Самби ятлы роман бұтшы болаз. Флоберн, ебылдатын зазыба пілдер жевидиялов. Флоберн, саламбо. Эбона она тақшынақ бұланычым. Әзім, гений, лео, кышқырзы яджыл утри. Ларар, мендрадыр. Выл ытлаши имензе чырманзаты мазыр, саламбие хулдандыца хайбе юна жарлартыре. Вильялова пуш буганчы нелеттілі зекдартыре. Юлда жынемен де мария. Хэй кетмен хыназыне лармасы нене пужибе мынашлын сілтсе жеш прилдерже. Курадыр, эбе пызык аслы бушлы, пулдарулла, нумай вренне Ман сирен хушырда лармада керлі мар, Анжах эб ұжығымылы булмада бұлдарадып, сире ытла күрендерес мардезе, шагында вағыт ирттередіп, себе сире тесе де мар, хамжын шешларадып, Анжах манжума лекрер булзан, үрі құры реппін, савынырман бабірле әшселарма күре келінішін. Тені балыржы ұнансын пидінже, мұнгымылы сасинже. Саламбей шав ланзан, анланзан, ирексірек жүне бешушін зейлже. Бұрнышырақ не, нем инге күменшін жінек сивін бахра. Лего, талант! Кала, тугрик пури! Херумінші имен мезір ұйтре лотри. Вирьяловына шыппын темгаларя, ұқша жүктері бұлмала. «Бездір!» Кышқырзата крена жавындақ лежі. Хыйку жежіне ұзынза анны варым жүшне ласт шеш каяла шылза «Литература институт не де кереймерін!» Калларым віт сана, мен шүрдіне хама қыдарт малдан кезе, Эбі санбекке мар, романе сіне етюлетсе баргаланы. Елда хамду забаны болаттым, пичетленмеде болатшы. Хыляк, сывузыне стена жінчі де пичетлемеші, бір вишірденге шеллерін. Мана кдартман бұлзанда, аға, профессора кдартмалла бұлнам. Юлда жунба келешсе, мангамылын пуштайрыде, чыбар галстук не васкамазыр түрлетірім. Кажарар палаштарай марым, ку пызык шанчык параган шамрык автор, дәрі Вирьялов майзар сымаха сілзе яматырышса. Пызык шанчык параган автор, хый камне мне калазад марем, алыне мынғы то среде. Пиллекмеш номере пықыр, дәрі. Саламби ним яланмары. Тілінзе аларчы, Үшта, камзем хушыне келзелдекмеле бұлчы капла, Тұрза ғаяс, лайық мар, тада ништа каймалы жүк. Тебір антракчен кетселар азақ бұлайд. Ана зыра за бәджіш, анчақ вал тудан задапық марем. Әзім, чываш литературин критикин малданхи саргаги. Дері профессор индусне аллын жистакіне шал чавырза хурза. Пилікміш номере бұғыр, дерележі хердені жаврынза. Көнде Унда пықсанах, Эзир әбі чываш литератури критик кейін малданхи саргай икіне әненер теніне білдерчі булаз. Профессор, тәріғі тузин алыне чуптыза, әзі гений! Ашта лекремебе, камзем гузем, ден візем манумра юри жапла шутлеші, тла юзірі шутла заламби. Пуринжи нетла ана Верьялов, хайне жакшынзему умінжи именжіклін, Йыбылдатны бекрек тұткаланы, візензіріне ішні, чвашла калашманны күрендерді. Хер хальхаль тұрса каястені вғытра күтмен жерден Алмазовпа Саланов келсе кечеш. Візен балконшіне дұқмалы алага тұрса хреште буфет умне пычыш. Икі жеде хура костюмба, галстукпа, иккі жеде демле бір еверлерек. Саламбе візене гурзан пірсавыншы, бірніштегі кізігіреймей ұданжым. Анатолий Александрович Алмазов гений! Кышкыр заячыл утрика зіне азырғызан, шавындақ візіне сидел умне шавца бұжы. Ан мұқты, пұрбірек іштерместіп. Тері ана Алмазов шутлізех. Арчинзем кулзаячыш. Саламбей шақшынзем хушынже курзан, келнік ачызем ик кішіде тәлінчіш. Шаба хызин туйымне палыртмарыш. Візім пиде тілініне саламбичуне бесізрем. Палажыр, профессор, праке засыралан кама. Карлангу керек шанны мар занын, Агалмазов гений, тере лутри. Аку, буладан эзе палаймарым, шене гений? Анатолий ирік сыркуланжи булза профессора алдастыреде, пуганылзе мне ларчым. Саланов, Ахаль пахча гына тережемен ютсене кымылзыр алы барза. Унын сасы кыштақ читреніне, сулағай тонлавин жетемлі шыныр туткаланза илнене салампи түрек асырхары. Хывырган буладыр, кажарыр эбеде палаймарым. Пиллікміш номер репах, тережеш лутри хужамытне каламазыр. Саланов не шыртрыде, хер жүмне жен ларжы. Вирьялов авыл ним каламазыр, ирксірдерехін албажы. Эзіржі мен шубашкара мінішпе ұйтрыхер хыне аван мардуйза. Ялғучалық министерсвене колхозы жібе сат тері заланов аланов херенеле Театра келзе гурастерімде кая юлдымағы, Анатолий ядарлазақ чыннечім. Илне качызыне сыра дулдар запачыш. Анжа кузем ик кишиде эшмереш кежех пурде литературба искусство жинчен калача бушларыш. ба критик чываш би искусствине пиде тергезе, ерінне пекрех, шултран калайсаларчыш. Алмазывпа заланов чарре кірзех візіне хиріш тавлашчыш. Вильялов месарех, чынмесірех, зэнде, иге хире хиричле лагере мирлөштереспе калашмадырышы. Салампие купите тарықтарчы. Анчах пуринчен ытла ына Саланов херзе гайза тавлашни тіліндерді. Шак же хыйн пәдемчу не параганскер, нихшанда литературна и искусствына чавдерие юратман бульдезе жутлана чекер. Павлов, Павлов тетер! Алмасов енеле шаврын закалары лутри. Менех создавать тунығавыл. Сырнайба пырнай, Сырнайба палнай. Түрлетре Алмазов. Ман валпирень парремеш чылайых симфонилі произведение. Нем жоқра немер, туды не парза парзайл утри. Юлда жонба бакелешсе пушне дайря. в ебылды кулза епререм. Саланов тарықса фылне жетре, Саламби самантрачу небе алмазов майлы бульже. Унсыма кезе мына хый калананах туинжеш. шиллер зем булна, Тере лутри хлашланза. Ундан саланыфа күчран дингерсе хушса хучы. Шеш пел шеш піл едір. Мен донывал. Шеш піл, вадыр шитчіміш шулчен вілзе төріс тунывал. Унчен вилмен бұлзан шамы жүхне порбір хыдылза Мелкі Мелкобуржуазный национализм черебе сывлами черленевал. Чуваш совет поэзии нигесне хывагане, основоположник, классик. Классик пулычень малдан литературе не думала ұштавыл зерен чываш литератури. Пәдем пурбе книгіне шубашқардан аштырғана прағутпай шетіне хужыра возы дұқма болады. Чываш, чываш, чываш, выран. Тенебек әміртеттім ретелерді чываш күшіне ұжаймын. Трахома сәм сукырлатнана. Мән был, хэн иртне бұрнышне, историне чухлади, не біледі, Тада чывашчыл малала развиваться, адаланза, үссе, пуянланза бұради. Шулдан жул күжімінжек пәтсе, маныша дұқса бұрат был. чын жерелче, чәрелік тап хребушланже, тезе кышқырат шешпіл. Ашта онда возрождені, чәрелік. Возрождені мар, вырождені, деградации агмень. Канашран иртсе гайзан кама кирлі Лутри сурчик сирбетсе кышкырашны вғытыра Алмасовпа пазаланов унжине ерінзе шыла жырца бұқсаларчыш. Юлашки сымақсыне илсен Анатолий чыдаймарем. Шеш пәлчіва шілгіне хертне херлі хурчыба хевел хвачыбет анлаштарна дере. Лутри парнашым бұлмарем. Каларым шке, канашран малала, шудалаймаш ун хевелі. Эзі ласкин юлдар шпәлні хине халя Европри университет сынче, Парижра Сорбонора, Лондонра, Берлинра, ытти аслы шкулсінче тепчізе веренеші. Эбе тыван жылге чазах чазақ нумай халык син ученые зіне кызықландараса сажанадып. Был вғы чидедех, каларе И Еберіна кураймазан да выход. Эз Алмазов, ялан ебегех, Нихшан ме романтик. Порнышне реали слабых сан! Барын мариласкин дени. Эбі, конечно, же бұлса құрман. Унда мен не білместіп, мана шубашкардан кавалдаран кайза жүрезенде дешиде. Анжақ мана калаға, мәншін чывашшыны хэйн теп хулынчех чывашла калашма ваданать. Мәнле халықра курны эш Камран ваданать камран хырать, пурхалықта пірдан дейт піршке. Пызык шемье чылақ сырмар. Хыйгамне манна земде шукмар берін халықра. Шабақта игі миллионлы халық паян ғыранақ пітселарас халық мар. Шербин юрылла, шербин тәрілі, шербин сымақлы халық хыйн культурине пинжер жул ұпраза ғварна. Аплабулзан выл малалла да пітмемар аслыланзақ бұмалла. Апла бұлзан, мәнжі нумай вренне жінземех, шүрі чывашла, шүрі вырысла калажашы. Чывашла таза калажаган жын вырысла да чеберех калажать. Чывашла ретлі калажайманны вырысла да тәплі ұнланза калажаймаш. Мәншіндезен тәплі шухышлаймаште. Унбек шинран халық яланақ кулны, ерінне, шеш пілдеремір. Вылав чывашла да, вырысла да Ласкин пужех сиге бұшлары. Вұлжақ тавла жура хыжазақ парнаса Шавын бай улашки вайне кытардастері булас. Шеш пэль, шеш піл. Ун ятне пурде асанать, кашни челхе вешінчех, анчах тірі себе кам вуладына хал. Калабар ак э, хаврундан падергини де бұлін астывадыры. Халық пледи Ак замахран сирин дузыр. Саланов терері? Салановын хура хаяр Кирлех пулзан кирех хышса вине де калама бұлдырадып. Теревіл күшне кезірек. Вол жирнен жен уйрамак шага келешет. Камын шанжық щук, камхай чываш намыслан намысланза чываш ятне шартне, шавзене чывашла кутран тапса ывдатпыр. Лутри алынжи сырас шалт лартре. Самарри хынжыр күшне чарза в хирельде гайрем. Национализм! Тере Саланован полханный Салановын пылғанныпе сулағайтын лавинже шыныр калех кылт-кылт турдан мабышларе. Тымана кындырла курайманны жын хивел айплымар. Агымінле галать перін халық, тезе хучывыл юлашкин жын урайшын Алмазов татаджи!» Шак самантравызем иккі жеде саламбие чын-чын чунла, Пулдарула, шеш пілгетне тыван халықшын чунаган харзыр яшы зембе курнчыш. Выл віземжіне пәдім чундан юратса бұхрем. Саланов, Алмазов, Саламби, Аякала барынчыш. Вирьялов, хер дюре камайлы шаврынзай үкніне зесе, хыйын профессоры беларза юльчы. Шавыхытра концертын иттемыш пая вешленче, вестюбиле халық тұқсадулчы. Мінле типсем бұлдыш кузым. Эз Анатолий кыштақ паладын бұлас, Итри Саланов. Искусство жыннызен бухизенже бірі икки күргаланычы, бірі чываш орфографіне улыштармалли мазем жырать булас, шавынба ана кулза профессор деші, хой куядачын лазах ежынать, вăл ышта ишленене білместіп, ништа да ишлемеш Пиджет Пиже чурчы таврашынчы шапкаланса жүрейт, тепри камне де профессия жүгінін. Те усламжывал, те хыйгаларыш, тыван искусствына тебр майлы чаврза ярашын жаған идем. Халлике пуш параппан жабачиш. Міншін вал пармай пилікміш номере пықыр Чыдай мазыр ұйтре саламбим. Алмазов ерінзе күлжім. Такшан дашта, темле хачатра журналда и пилікміш номерде бір ерге пиджетлені бұласывал. Шавынба пармай мұқтанайды ұн ун ешизінжен темрен ернебе керене деп тере саланов тарықса тіл бұлғаларым ун ешизіне хамешімре сағалмар дарықтар жүш. хызем візем чытма жүк мұнға қалзем жавынбай жавнашқал пызылза ғаяшы. шын әже шиденеве візене савындармаш вежіхтерет күна. Хызен вәжікне ништа мезір, шүрылза ғая спектарықса жүреші візем. пұр ұры, шуды ябалана, тұмана бігек чіререн күраймашым. Асту алмазов, саншулы жинеді тарешқа візем, ағалден мазана ятран Он еші выл яланақ күжімінже ебылды, саншын дем думада бе қытланать, аллы ұрына чүп думада ғаваз, анжақ сан алуна туны замантырақ пұшна жеме қапсынать. Алмазовын күш зем пызықланза ғайрыш, халі візем квар бекшунашым. выл кашни замаға шуғышлаза глаза. Шабақты візем ман жұтпа, керхи жыназем гына, хызем піде зумін майгіліне даран шыртса юлмадаржашы. Пурбірех міскінзен пітмелех Ну Нумай ха, пледеп. Шабах, ибір хамыр әшпешін дерет Кешірак візем пиріншін харужымар, візем мәскінде, ерінжікте, анжақ тебір жоқ візем хызіне пиде нумай пілегеншін зембек – пызы культуралы çынсембек тыткаласа хышпер айвандарах çынсене ӹнендерсех парагаççы. Бізен кашни самантрах темижет цитата хадер. Волзана пухузинже чынчын ослышын парад. Эбі Эбе пірледе келін местіп күнберге. Кергишін азембегех підеші візім. Курын. Асту Анатолий. Тебір жына хура керчен мар. Ошы жире кымака гукрине легет Те, чипчиберех хелгажать, шыва духать, вара тада хыдырах шыртма дыдынать. зана ытла живых пальни, ытла ырланы пушна шавырса ан ядырчы, агымен пошырғандар манам. Ытлаши пошырғанмастан жы сёмам. Терес калачы мін. Мен жын алмазыва шав сімзірзем, шывых пәлнебек, ятранчын Тада мменншін алмазов çеменхăйне юлдашла азархаттарнышында та кюренет. Анчах кушухыш, çавындах сирилчче.